Govorili smo o abdestu, nakon toga o greškama koje čine mnogi muslimani prilikom uzimanja abdesta, I u našoj zadnjoj emisiji govorili smo o propisima mesha pomestvama, jer često oni koji uzimaju abdest, dok uzimaju abdest na svojim nogama imaju mestve ili ono što zamjenjuje mestve, pa dakle kako se ovaj propis mes pomestvama može praktično učiniti dok se uzima abdest. O tome je bilo prošle emisije govora. Mesh jedna je od olakšica Allaha subhanahu wa ta'ala data umetu Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. U ovoj emisiji također govorimo o propisu koji je usko vezan za abdest i također za gusul kupanje. Govorimo o tejemumu. Tejemum je propis propisan je Kur'an i Kerimom sunnetom Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i oko njegove propisanosti slažu se svi islamski učenjaci. Po temumom misli se na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala doticanjem zemlje jedan put svojim rukama i potiranjem lica i ruku do iza zglavaka odnosno šaka jedan put. Dakle, tom zemljanom prašinom. Da svojim rukama dotaknemo zemljanu prašinu jedan put, zatim da tu prašinu malo otresemo i potaremo svoje ruke, odnosno šake, dakle do iza zglavaka i potaremo svoje lice. To se dakle misli pod tejemomom. Allah subhanahu wa ta'ala u šestom majtu sure Al-Ma'ide u kojem spominje i način uzimanja abdesta odmah nakon abdesta zbog nemogućnosti iz određenih okolnosti uh, Kada se ne može uzeti abdest, Allah subhanahu wa ta'ala spominje i uzimanje tejemuma. Pa poslušajmo šta nam to uzvišeni Allah kaže u šestom ajetu sure El Ma'ida. Kaže uzvišeni Allah, Ja ejuhel ladina amenu, idha kuntum ila salati fagsilu vujuhakum, wa ajdijakum ila al marafiqi, vamsahu bi ruusikum, wa arđulakum ila al kabein. O vjernici, kada hoćete namaz da obavite, onda operite svoja lica, i svoje ruke do iza laktova i potarite svoje glave i operite svoje noge do članak. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum džunuben fattaharu. Ako ste džunupi, odnosno sastajali ste se sa svojim suprugama pa ste u stanju dženabeta, onda se okupajte, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا A. Ukoliko ste bolesni, ili ste na putu, ili ste obavili fiziološku potrebu, ili ste se sastajali sa svojim ženama, pa ste dakle džunubi i ne nađete vode. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا Ne nađete vode, nemate vode, onda فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا Onda uzmite tajemmum od čistu zemljanu površinu. Kako? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ I tom čistom zemljanom površinom potarite svoje lica, svoja lica i svoje ruke tom čistom zemljanom površinom dotaknite, dakle kada dotaknemo zemljanu površinu i dotaknemo tu prašinu, onda njome potarimo svoja lica i svoje ruke. Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da je ovo olakšica za ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pa kaže Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min harađ. Allah subhanahu wa ta'ala ne želi vam da imate teškoća, tegoba, walakin... يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون već naprotiv želi da vas očisti da budete čisti i želi da upotpuni svoju blagodat prema vama kako ste mu kako biste mu bili zahvalni dakle tejemum je jedna od olakšica Allaha subhanahu wa ta'ala koju je dao u dini islamu sledbenicima Muhameda Mustafe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i to je također jedna od posebnosti ovih ovog šarijata islamskog vjerozakona, dakle šarijata Muhammeda sallallahu alaihi sallam, jedna od posebnih odlika Muhammeda i njegovog ummeta sallallahu alaihi wa alaihi wa Dakle, ovaj propis nije postojao u prethodnim narodima. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam također u svojim hadisima govori o propisanosti tajemuma i pojašnjava svojima sahabima, samim tim i nama, nakon njih kako se uzima tejemom. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam čista zemljana površina, odnosno zemljana prašina, dovoljna ti je. Pa makar ne našao vodu i deset godina, ukoliko ne pronađeš vode i deset godina, tih deset godina možeš uzimati tejemom kako bi mogao uklanjati i činiti ostale ibadete. Fa ida vođetel ma fe mesihi bešaratek. A kada nađeš vodu, onda okupaj se. Prospi tu vodu, dakle, po svome tijelu. Tejemum ti je dovoljan, on može da zamijeni abdes, može da zamijeni kupanje, pa makar ne našao vodu i deset godina. Tejemum ti je dovoljan. Čista zemljana površina. Da dotakneš zemljanu površinu i na takav način dotakneš prašinu i potareš svoje lice i potareš svoje ruke do zglavaka, to ti je dovoljno, makar ne našao vodu 10 godina. A kada pronađeš vodu, kada dođeš do vode, onda ili okupaj se, onda uzmi abdest, uzmi abdest vodom. Kako bilježe, je li Ebu Davud, Tirmizi i Šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis ocjenjuje vjerodostanje. U hadisu kod Buharije, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže džu'ilat al ardu mesđiden matahura. Meni je zemlja učinjena mesđidom i čistom. Meni je zemlja učinjena mesđidom, odnosno gdje god se našao ja, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, i moji sljedbenici gdje god na zemlji mogu da klanjaju. Zašto? Zato što je zemlja čista. Zato što je zemlja čista i na nju se može učiniti sržda Allahu subhanahu wa ta'ala. I također kaže tahura, zemlja mi je učinjena čistom, dakle od nju se može uzimati od nju se može uzimati tejemum. Za razliku, dakle, od prethodnih naroda, od prethodnih naroda i prethodnih poslanika, njima su objavljeni šarijati vjerozakoni u kojima je stojalo da moraju obavljati namaz na određenom mjestu. Morali su svi da dolaze na jedno mjesto i da obavljaju namaz na tom mjestu, namaz u protivnom ne bi im bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Doćim kod nas u šarijetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam cijela zemlja je mesjid. Pogodna da se na njoj obavlja namaz i također tahura jer zemlja je čista. U prethodnim narodima nije bilo ovog propisa temoma i također kod prethodnog naroda čak kako se spominje u knjigama historije i slično hadisima da dakle nije bilo dozvoljeno da se pere određeni dio odjeće i slično ukoliko padne nečistoća na taj dio odjeće, već je bilo potrebno osjeći taj dio odjeće. Pogledajte, Allaho je milost isprem ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam, ukoliko padne nečistoća na neki dio tijela, može što očistiti vodom i drugim čistećim sredstvima. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori o tejemumu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam također i pojašnjava da je dovoljna zemljena površina, odnosno prašina koja se nalazi na zemlji, da dotaknemo tu prašinu i da njome potarimo svoja lica i svoje ruke do iza zglava, kada je ona dovoljna da se zamijeni abdest i gusul ukoliko ima potrebe za kupanjem. I na osnovu kuranskih hajeta i hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, svi islamski učenjaci su složni. Dakle, postoji jednoglasno mišljenje kod islamskih učenjaka da je tajemum osnovan, da je tajemum propisan i da dakle on mijenja abdest ukoliko je potrebno se abdestiti i da mijenja gusul, kupanje, šerijetsko kupanje ukoliko je potrebno se okupati. Tajemum ipak nije dozvoljeno uzimati tak tako bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih uvjeta uslova. Dakle, tajemum se uzima u nedostatku vode, kada nemamo vode ili imamo vode, ali ne možemo da uzmemo vodu iz određenih razloga, zbog bolesti, jeli, straha i slično. Dakle, od uvjeta tajemuma, da bi tajemum bio ispravan i da bi nam tajemum mogao zamijeniti abdest, ukoliko je potrebno da se abdestimo, a nemamo vode ili strahujemo da ukoliko bismo uzeli vodu, nanijeli bismo štetu sebi svome zdravlju i ukoliko je potrebno uzeti gusul, okupati se, a iz spomenutih razloga ne možemo ili ne smijemo se okupati. Dakle, od tih uvjeta tejemuma, ispravnosti tejemuma jeste prije svega nijet. Potrebno je zanijetiti da uzimamo tejemum. Zbog čega, dakle, uzimamo tejemom? Potrebno je zanijetiti. Zašto? Zato što je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem innamal a'malu bin Sva djela se vrednuju po nijetu. Sva djela se vrednuju po nijetu. Wa innema li kullim ri immaneva. I svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio. Samo ono što je nanijetio. Pa ukoliko doticanjem zemljane prašine i potiranjem po licu i po šakama, nijetiš tejemum, onda dakle imaš tejemum. Dakle, namjeravaš. I taj nijed se donosi u srcu, ne izgovara se jezikom i slično, kako je prethodilo u emisijama kada smo govorili o greškama koje čine pojedini muslimani prilikom uzimanja abdesta. Zatim, od uslova ispravnosti tejemuma jeste da je osoba musliman, da je osoba musliman, jer Allah subhanahu wa ta'ala od nevjernika ne prima ibadet, makar ga dakle oni činili. Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti ibadet sve dok čovjek ne primi islam. Jer je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam da se islam temelji na pet stvari. Pa na prvom mjestu je rekao da čovjek posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed, Allahov rob i Allahu poslanik. Onaj koji izgovori ove riječi, jeli, on time ulazi u islam i nakon toga ibadete koje čini Allah subhanahu wa ta'ala prima. Prije ovih riječi, prije ulaska u islam, mašta čovjek činio od ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala to neće primiti. Zatim da je umno sposobna osoba koja uzima tejemum da bi tejemum kao i svi ostali ibadeti bili ispravni, potrebno je da osoba bude umno sposobna. Zašto? Zato što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam da je pero podignuto. Dakle, da se ne piše sljedećim osobama ono što uradi, od dobra ili zla. Pa je spomenuo i od međununa, odnosno onoga koji je izgubio razum, od lude osobe i slično, sve dok joj se ne vrati razum. Pero je podignuto od osobe, koja je izgubila razum, sve dok joj se ne vrati razum. Od osobe koja spava, sve dok se ne probudi. I od maloljetnog djeteta, sve dok ne postane punoljetno. Sve dok ne postane punoljetno. Dakle, da bi temom bio ispravan prije svega, dakle, moramo nanijetiti, naumiti, da uzimamo temom, zatim mora osoba da bude musliman, mora da bude umno sposobna, da je pri pameti, pri razumu i također mora da posjeduje ili godine ponoljestva ili godine raspoznavanja, a to su otprilike šesta ili sedma godina kada dijete može da raspoznaje, kada zna šta je dobro, zna šta je zlo, može da raspoznaje i badete, zna šta znači nanijetiti, naumiti jeli, i slično. Dakle, godine raspoznavanja i e, taj najbitniji uvjet nakon nijeta, zbog čega se dakle uzima tejemum jeste nepostojanje vode, dakle da nemamo vode. Nemamo vode, ne možemo uzeti abdest, jer abdest se uzima vodom, ne možemo se okupati, ne možemo gusul učiniti, dakle ne možemo se okupati, onda, dakle, uzimamo tejemum. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o ovom uvjetu, felem teđidu ma'a, pa ukoliko ne nađete vode, fetejememu sa'idan tajiba, onda uzmite tejemum od čistu zemljenu prašinu. Felem teđidu ma'a, fe tejemumu sa idem tajiba. Ukoliko ne nađete vode, onda uzmite tejemum od čistu zemljenu prašinu. Također Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, jeli, doista je čista zemljena površina, odnosno prašina, dovoljna muslimanu za tajemum da bude čist, dakle pa makar ne našao vodu i 10 godina. A kada nađe vodu, onda neka uzima abdest, neka se okupa, je tom vodom. Dakle, u nemogućnosti uzimanja abdesta zbog nedostatka vode i također nemogućnosti kupanja zbog nedostatka vode uzima se tejemum. Uzima se tejemum. Zatim, od uvjeta zbog kojih se uzima tejemum, možemo dakle imati vodu, Možemo imati vodu, međutim, bolesni smo. Jer je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ Ako budete bolesni, pa čovjek pribojava se ukoliko uzme vodu, ukoliko se abdesti, ukoliko se okupa pogotovo, da će time pogoršati svoje zdravlje, otežati svoje izlečenje, ne znam, nauditi nekom dijelu tijela na kojem se nalazi rana i slično. O tome govori nam hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam poduži hadis u kojem se spominje da je poslao jednog od ashaba zajedno u izvidnici skupini drugih ashaba da izvide položaj neprijatelja i slično, pa taj ashab naveče, dakle, odjunupio se. Ujutro kada je trebalo ustati, i klanjati sabah namaz, on se probudio i zatekao se u stanju on se zatekao, pa je trebao da se okupa. Međutim, imao je ranu na glavi. Imao je ranu na glavi. Pa je pitao ashabe svoje drugove imali kakve zamjene za kupanje, mogu li nešto drugo, ako se okupam, imam ranu na glavi, bolestan sam, imam ranu, naudit mi voda, pogotovo jutro, hladno je, navodit će mi voda. Pa su rekli, imaš vodu? Ne znamo da ti ima opravdanja. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, falam teđi duma'a. Ako ne nađete vode, onda uzmite tajemum. Ne možeš uzimati tajemum kada imaš vodu. Pa se okupao i nakon toga umro. Okupao se ujutro, kada je bilo hladno, okupao se, prilikom kupanja potrebno je saliti cijelo tijelo, politi cijelo tijelo vodom, okupao se i umro. Pa kada su te vijesti doprle do Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, rekao je, ubili su ga Allahi, ubio. Ubili su ga Allahi, ubio, što nisu pitali ako nisu znali, doista je lijek za neukog pitanje. Lijek za neukog je pitanje. Dakle, ukoliko je osoba bolesna, ima pored sebe vodu, Međutim, bolesna je, ne smije zbog te bolesti da se okupa. Onda joj je dozvoljeno da uzme tejemum. I također, treće, ukoliko je hladno, pa slično prethodnom, osoba se boji ukoliko se okupa ili uzme abdes da će time nauditi svome zdravlju, da će se razboljeti tada u tim uvjetima također dozvoljeno je uzeti, dozvoljeno je uzeti tajemmum kako se prenosi u hadisu Amra ibn al-Asa radijallahu ta'ala an da je također bio u jednoj od bitaka pa se odžunupio i ujutro kada je ustao bilo je hladno i nije se okupao već je na sebi svojstven način uzeo tajemmum. Dakle, uvaljao se malo u prašini i nakon toga klanjao sa svojim ashabima. Kada je došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam i pojasnio svoj slučaj, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam je rekao kako, na koji način se uzima tajemmum doticanjem jeli, čiste zemljane površine, odnosno zemljane prašine i potiranjem tim rukama lica i šaka, dakle do iza zglavaka. Dakle, da bi nam temom bio ispravan, moramo nanijetiti, moramo biti muslimani, moramo biti umno sposobni, moramo imati godine raspoznavanja, uzimamo temom zbog neposjedovanja vode ili zbog bolesti ili zbog hladnoće i šesti uvjet ispravnosti tejemuma jeste da ta zemljana površina bude čista. Tu zemljanu površinu koju dotičemo, tu prašinu ili sve ono što mijenja prašinu negdje i nekada nismo u mogućnosti, ne živi svako tamo gdje ima prašine, pa ne može da dotakne prašinu, ali sve ono što mijenja tu prašinu, kako kažu islamski učenjaci, jeli, kamenčići ili veće kamenje i slično, od to se može uzeti tajemum ukoliko nema jeli, prašine. Najbolje od zemljanu prašinu, međutim ukoliko nema toga, onda može se uzeti u sve ono, od sve ono što mijenja tu prašinu, kamenčići, kamenje, poneki islamski učenjaci kažu također cigla, zemljana cigla, jeli, i slično. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ Bojte se Allaha koliko, koliko možete. Ovih šest uvjeta neophodno je da se nađu pri jednoj osobi da bi ona mogla da uzme tejemum, da bi taj tejemum bio ispravan. Zatim sljedeće pitanje, šta to kvari tejemum? Šta to kvari tejemum? Dakle, kada uzmemo tejemum, ne možemo uzeti abdest, ne možemo se okupati, uzmemo tejemum, onda s tim tejemumom možemo raditi sve što radimo kada uzmemo abdest ili kada se okupamo. Dakle, tejemum u potpunosti bez imalo manjkavosti mijenja abdest i mijenja kupanje gusul. Pa, shodno tome, Tejemum kvari sve ono što kvari abdest. Tejemum kvari sve ono što kvari abdest. Ukoliko čovjek obavi fiziološku potrebu, malo veliku nuždu, time prestajemo važiti i tejemum, time gubi tejemum. Ukoliko čovjek se odžunopi i sastaje se sa svojom suprugom, ima spolni odnos, žena dobije hajz, dobije menstruaciju, dobije porodi se, jeli, nifas, dođe u to stanje isticanja, izlevanja krvi nakon porođaja, ona, kada joj sve to prestane, može se okupati. Ako se ne može okupati, nema vode, onda može uzeti, može uzeti Je li? ukoliko umeđu vremenu nešto spomenuto, desi se time gubi tejemum. Dakle, tejemum kvari sve ono što kvari abdest i gusul. Zatim, tejemum kvari dolazak vode. Ukoliko uzimamo tejemum iz nemogućnosti uzimanja abdesta i gusula zbog neposjedovanja vode. Uzimamo tejemum zato što nemamo vode. Kada dođe voda, prestaje važiti tejemum, moramo se abdestiti. Moramo se abdestiti. Ukoliko smo uzeli tejemum, ne znam, uzeli smo tejemum za podne i nismo izgubili abdest do ikindije, nismo izgubili abdest, nismo obavili fiziološku potrebu, niti smo spavali i ostalo što kvari abdest do Ikindije imamo temu. Međutim, pred Ikindijsko vrijeme dođe voda. Dođe voda, uzeli smo temu zato što nismo imali vode. Pa dođe voda pred Ikindiju, obaveza nam je da uzmemo abdest, tajemum nam odmah prestaje važiti. Obavezni smo uzeti abdest. Dakle, dolazak vode i također odlazak, prestajanje svih onih drugih uzroka zbog kojih uzimamo temu. Odnosno, da ozdravimo, bili smo bolesni, pa zbog svoje bolesti nismo mogli uzeti tajemum, pa kada ozdravimo, onda automatski gubimo jeli, e, mogućnost koristenja ove olakšice temuma i također ukoliko otopli, nije dakle hladno, ujutro možda bude hladno pa smo ujutro uzeli temum, imali smo vodu, nismo bili bolesni, ali je bilo ujutro hladno, nismo se mogli okupati ili uzeti abdest i slično, pa u toku dana otopli bude toplo, bude vruće, onda nam tada tejemum prestaje, prestaje važiti. Dakle, ono što kvari abdest, kvari i tejemum, ono zbog čega je potrebno uzeti abdest ili zbog čega je potrebno uzeti gusul, to kvari tejemum. Zatim dolazak vode i prestajanje dakle ovih razloga, odnosno bolesti, da čovjek ozdravi i da dakle bude toplo, da prestane biti hladno, sve to kvari tejemum. Nakon toga potrebno je uzeti abdest odmah. I konkretno još jedan put kako se uzima tejemum. Kako se uzima tejemum? Dakle, u hadisima Allahovog poslanika, alaihi salatu sam, kada pojašnjava svojim ashabima kako se uzima tejemum, kaže da se sa svojim dlanovima dotakne čista zemljana površina. Na takav način dotiče se jeli, zemljana prašina, zatim se ruke podignu, malo se otresu, ili se opuše prašina s njih, otare se lice u potpunosti, ono dakle što se smatra licem od vrha, dakle odakle izneči, izniče kosa do ispod brade i od uha do uha potare se lice i potaru se šake. Lijevom šakom potare se desna, samo dakle od ozgo, jeli, spoljašnost, potare se desna i desnom se potare lijeva šaka. I to je sve. Dakle, ne potare se do iza lakta, i slično. Već potare se samo lice. I dakle, jedan put, jedan put se dotakne. Ne dakle za lice jedan put, za šake drugi put. A Ne, već se dotakne zemljana prašina jedan put svojim dlanovima, opuše se ili se otrese ta prašina sa svojih ruku, zatim se potare lice jedan put i šake se potaru jedan put. I to je dakle tijemum. Na ovakav način uzeti tajemum, mijenja nam abdest, i mijenja nam gusul zbog je li određenih razloga nismo u mogućnosti da uzmemo abdest, nismo u mogućnosti da uzmemo gusul, na ovakav način uzimamo tejemum i tejemum nam Allahovom dozvolom, njegovom milosti, njegovom dobrotom mijenja abdest i gusul i možemo s takvim tejemumom da radimo sve što radimo sa abdestom, možemo klanjati, možemo učiti Kur'an i ostale ibadete činiti. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegove vjeri, da nas uputi na propise njegove vjere, jer je rekao Allahu poslanik alihi salatu veselam, men yuridi lahu bihi hajra yufaqihu fid din, kome Allah želi dobro, poduči ga propisima, poduči ga propisima vjere.